Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de Ràdio per a l'Esport en la sintonia de la 97.7 de Ràdio. A mi treball de Sala Folgado en la redacció i el d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM, l'aplicació per a dispositius d'Apple i Android en el eh, TuneIn com la 97.7 de Ràdio i en la nostra web la 977.com i que més teniu el nostre Twitter, el Twitter oficial del programa, arroba esports97 nit, arroba esports97 nit. En la pregunta que estem fent el dia d'avui, veieu mala intenció de la Lliga de Tebas amb els horaris cap al València Club de Futbol? És la pregunta que estem fent en el nostre Twitter, arroba esports97 nit. Veieu mala intenció de la Lliga de Tebas amb els horaris cap al València Club de Futbol? Perquè un no pot pensar una altra cosa. En el dia d'avui, en la vesprada d'avui, o al migdia d'avui, per millor dir, se feien públics els horaris de les jornades 33, 34 i 35 de la Lliga de Futbol Professional. És a dir, ja les últimes abans de les tres finals que probablement dos d'aquestes tres finals tinguen que disputar-se en horari unificat tenint en compte el que poden estar jugant segons i altres. Bé, per al València la cosa ha sigut una altra volta malament, torta, de cul, com vulgueu vostès dir-ho. Jornada 33, dilluns 27 d'abril a les 9 més quart València-Granada. Jornada 34, perdó, jornada, sí, jornada eh, 34, dijous, dijous 30 d'abril a les 8, Rayo València. Jornada 35, diumenge 3 de maig, a les 12, València-Iber. En menys de 5 dies el València va disputar 3 partits en clara contraposició contra l'equip que pugna per la tercera plaça, que és l'Atlético de Madrid, al qual li han posat uns horaris que no tenen res a veure ni per assomo a més del València Club de Futbol. Des que començà tota aquesta història de la inclusió de Amadeo Salvo en una comissió de la Real Federació Espanyola de Futbol de 12 jornades que ha disputat el València des d'allà allà fins ací el València d'aixes 12 ha disputat 8 fora dels horaris que se consideren normals és a dir, divendres perdó, eh, dissabte i diumenge a la vesprada el València ha tingut que jugar 3 dilluns 2 divendres i 3 diumenges a les 12 del matí per cert la l'enhorabona a l'ombrera que ha ficat un diumenge a les 12 del migdia 3 de maig un partit a les 12 o és que la Lliga té intenció, no ho sabem de repartir Llima Granissa en Mestalla o el catàleg de l'hipotímies que pot haver-ne dia a poc que eh, el caloret ja estigui en la seva màxima esplendor pot ser espectacular ficar un partit en València un dilluns a les 12, un diumenge a les 12 del migdia el maig és tentar a la sort és tutejar a la mort i mirar als ulls és tindre un nul respecte pels aficionats i sobretot torna a quedar la impressió que Tebas com els gossos en els cantons alça la pota i se pixa davant del València o damunt del València altra cosa que no entenc després la Lliga trau un comunicat antivillar posant a caldo al president de la Federació Espanyola de Futbol i el València, que està calent com una mona per els horaris, s'adereix i aquest comunicat. És que no ho entenc. Ho sé molt, però no ho puc entendre. A la fi, en el comunicat d'avui en el qual Tebas torna a exhibir múscul, rollo mireu que tots els clubs me recolzen desgraciadament és veritat excepte l'Atleti de Bilbao que continua estant en desacord amb el repartiment de drets televis televisius perdó tots els clubs han tornat a pegar la cabotada davant de Tebas han tornat a ser sumisos. després no m'estranya que Tebas faça i desfaça el seu gust i que al València li hagi après pel pito del Sereno i que li hagi posat tres partits en cinc dies ens consta que el València està enfadat i molt amb aquests horaris però després arriba l'hora de veritat comunicat Divillar i llevan dos clubs. en fila de un i com els escolanets Tebas toca la campaneta i com dia aquell trocotró l'últim tots en fila d'un sumisos pegant la cabota davant el president de la Lliga miren és un agravi comparatiu gravíssim el que estava patint el València en quant als horaris en guany i torna a dir-ho, eh? Se pot comprovar, és comprobable des de l'arribada de Salvo a aquesta comissió de la Federació Espanyola de Futbol de 12 jornades 8 fora de dissabte i diumenge de vesprada o a divendres o a dilluns o a diumenge a les 12 i a més torna a dir un diumenge a les 12 i algun diumenge a les 12 especial com el de la primera mascletà o com un diumenge quasi d'estiu en València posar un partit a les 12 jo què volen que es diga, per més que un vulga ser ben intencionat i pensar que simplement són molt roïns i que no saben per on van, a la fi no tens més remei, més remei que començar a pensar que és possible que Tebas el que estiga fent és apuntar en el dit i passar factures. Perquè si no, no s'explica el desgavell que està tenint la Lliga amb els horaris dels partits del València Club de Futbol. Les 11 i 38, com sempre, tota l'actualitat del dia en l'arranca d'avui dilluns i com és habitual en l'arranca de cada programa d'Esports 97 nit, la repassem en 5 fotos. Tebas torna a colpejar i li posa al València tres partits en 5 dies en les jornades 33, 34 i 35 de Lliga, on torna a haver un partit en dilluns i un altre en diumenge a les 12. Tot i això, el València recorsa Tebas en la seva guerra contra la federació. Incomprensiblement, el València és un dels clubs que secunda el comunicat llançat avui per la Lliga contra el president de la federació, Àngel Maria Villar. Gallà apura per el atrás El lateral esquerre del Valencia... vota a la Gabia de Paterna ...intentará estar contra el Villarreal. Rodrigo sap que arriba la hora de la verita... Creo que ahora mismo nos tenemos que centrar todos los que estamos aquí en el, grupo en, en que quedan 10 finales, que van a ser 10 partidos súper importantes, que ahora se decide todo, de nada va a servir que hayamos hecho la temporada que hemos hecho si ahora fallamos y, y al final de temporada pues, pues eh, cada uno saca sus propias conclusiones eh, individuales y colectivas y, y bueno, y siempre en busca de mejorar treball col·lectiu. Mariño ha recordat la falta que le fa llevant una victoria como visitante y la importancia del treball com a en la semana de la visita a Almería. Yo pienso eso, que cuando no se gana o cuando no se puntúa, eh, el trabajo individual de cada uno no, no vale para nada, ¿no? Porque al final no, no, sirve para conseguir puntos, que es lo que nosotros queremos y lo que nos hace falta en, este, en estos momentos. I ara també cau Aguilar. Avui s'ha conegut que l'ala pivot del València Bàsquet, Pablo Aguilar, pateix un esguins dels lligaments del turmell esquerra. Com a mínim, baixa per a dissabte davant l'Andorra. Les 11 de la nit i 40 minuts. Vos recorde, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta que estem fent vos, veieu mala intenció de la Lliga i de Tebas amb els horaris cap al València Club de Futbol? 11 i 40, pausa per a la publicitat i en tornar vos expliquem com queda el tema dels horaris, com queda el tema dels internacionals que vull a treballar, com està allà, moltes coses ja que explicar d'ací i fins a la una de la matinada a Esports 97 nit en la 97.cat. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas arte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 11 de la nit i 42 minuts. En el dia d'avui se feien públiques el, públics els horaris de les jornades 33, 34 i 35 de la Lliga de Futbol Professional per a la primera divisió del futbol espanyol. Les eh, tres últimes són les que encara queden per posar i es quedaran probablement a expenses de saber què juguen uns i altres en aquestes eh, tres etapes finals del calendari. Per al València Club de Futbol, com dèiem, la cosa ha sigut torta. Jornada 33 a dilluns, 27 d'abril, a les 9 menys quart, València-Granada. Jornada 34, intersemanal. Dijous 30 d'abril, a les 8, Rayo-València. Jornada 35, diumenge 3 de maig, a les 12 del migdia, frescoreta manta, Valencia-Eibar. La cosa està, vamos, de rechupete, de categoria. A la fi, la Lliga torna a mesurar de desigual manera. Perquè per l'Atlètic de Madrid, la jornada 33 serà dissabte, dos dies abans que del València contra l'Elx a les 6 de la vesprada, el 25 d'abril, la 34 passa a dimecres, que és quan es juga la majoria de la jornada, 29 a les 10 de la nit contra el Villarreal i el Madrigal, i la jornada 35 a les 4 de la vesprada, dissabte, també normal, Atleti de Madrid, Atleti de Bilbao. Dóna la impressió com si a la Lliga mmm, li interessara més que llegara un tercer classificat que no fos el València de Futbol. Dóna aquesta impressió. Una impressió no és res eh, que això, que una locuració personal, vull dir, mm, no podem fer programes en base, en base a impressions, eh, hem de fer-lo en base a les realitats. Les realitats diuen que és millor els horaris que li han ficat en les jornades 33, 34 i 35 a l'Atlético de Madrid que els que li han ficat en la 33, 34 i 35 al València Club de Futbol. I que ara mateix València i Atlético de Madrid punen per a tercera plaça del campionat és a dir, la que dona accés a la Champions sense jugar prèvia. I és la realitat. La impressió, cadascú té la seva. Jo tinc la meua. Però torno a dir que les impressions no són per a fer programes. Almenys eh, el que li hauli, li ensenyar en aquesta professió. Eh, jo, en les dades en la mà, més enllà de dir-vos que els horaris de l'Atleti de Madrid són millors que el de València, vos dic que des de la jornada 21 fins a la 35 van 14 que se, si dices 14 jornades ne lleves dos que són intersemanals el, ne queden 12 i que dices 12 el València ha jugat 4 entre dissabte i diumenge de vesprada que són els horaris normals la resta 3 en dilluns 2 en divendres i 3 en diumenge a les 12 i amb algun diumenge, eh, i amb algun diumenge a les 12 sagnant, com aquest de la primera mascletà o com el proper 3 de maig en el qual pues, de ser la climatologia normal en el nivell en el que anem en València probablement i seria o s'inventen alguna cosa o la Lliga reba, regala xelats o el Festival de la Lipotímia s'ha servit en Mestalla ahir en la Grada de la Mar amb el sol pegant de pla eh? és per ficar allà teves per dir-li, ara vostè se va veure el partit al meu costat, així en la graderia de la mar amb el sol pegant-li eh? a plom a veure què li sembla però es dona igual a la València lògicament li ha sentat com un tir que en el moment decisiu de la temporada jornades 33, 34 i 35 estiga clarament agraviat l'horari de participació del València en la Lliga al respecte del seu competidor per la tercera plaça de la Lliga de Madrid. I ens consta que s'han queixat. Però després, la Lliga emet un comunicat per exhibir múscul i a excepció de l'Atleti de Bilbao, cabotar tots. I mira que això en Salvo és estrany, perquè Salvo Salvo és valent, és rumbero. Li agrada la, la canya. Però jo no sé si és que li han promès alguna cosa a la Lliga o què. La realitat és que el València, després d'haver sigut clarament agraviat, no arriba ni a quatre hores després, estava signant un comunicat contra el president de l'Espanyol, Ángel María Villar, y alabant la gestión de Javier Tebas. Concretamente, punto U del comunicat. Respaldar la gestión llevada a cabo por la Liga de Fútbol Profesional y en particular por su presidente, a falta de líder supremo, para la efectiva centralización de la explotación de los derechos audiovisuales y un modelo de reparto equitativo de los ingresos a través de un Real Decreto Ley como expresión de la voluntad de la práctica totalidad de los clubes que constituyen el fútbol profesional español. Cuando digo la práctica totalidad es que ni ha que se naixit, eixit, que és l'Atleti Bilbao, y la resta han pegat la cabota. Miren, mentre se continue pegant la cabota, continuarà Tebas prenent pel pito sereno encara que jo també arriba un moment que ja no sé el que és pitjor perquè si li fas l'ullet i tens bona amiga amb la federació te passa la factura que t'està passant i si eres sumiso també te la passa per què? perquè el leitmotiv de Tebas dit i assegurat per ell una volta darrere d'altra quan li han preguntat aquests anys és que estiguen cómodes en la Liga el Madrid y el Barça. Y si tú no eres de Madrid y del Barça, eres de Valencia, en perdón de la expresión, date por jodido. sí que, ...eso es el que eso sí, ...yo igual de Valencia... igual wey me la ha pensado a la hora... de signar se comunicat que ...prácticamente... la ha posado en marcha... el líder de Corea del Norte el caso de respaldar la gestión llevada a cabo por el FP y en particular por su presidente, miren, del reparto equitativo, pero si este es el tío que me ha de, més desigualtat ha en la liga española en toda la historia del fútbol español. Reparto equitativo y ahora que tiene la jeta dura pero a emetre se comunicat y ahora que se sumis els clubs para para Reparto equitativo Tebas Parlar de Tebas y reparto equitativo es comparar de sopar romántic i aioli. Lo mateix. Són dos conceptes que no poden anar lligats mai de la mà. I, desgraciadament, este tio continua eixint-se en la seua, en cada reunió, en cada proposta... Després excusa queixen. Després el València se queixa. Però el València avui en part és responsable del que li passa li furguen en el tema dels salaris i damunt pega la cabota en el tema del comunicat antivillar jo hi ha coses que a mi personalment me costa entendre Folgado, què tal? Bona nit Què tal, Manolo? Buenas Com estàs? Molt bé Eh, per cert, arriba la Pasqua a la 97. Arriba la Pasqua, Manolo, sí senyor. Forn, el campanero d'Aldaia, Fernando... Alberic, d'Alberic. Eh, Has dit Atlèria? No, d'Alberic. Sí, sí, sí, D'Alberic. M'has mirat a mi i has dit Atlèria. Eh, correcte. Un fenomen, ¿eh? Sí, senyor. Això ocorre cada any. En guany no se m'escapen. En guany no se t'escapen. En guany no se m'escapen. Ja en l'altre cas se t'escapaven perquè no tenies l'horari compatible i així, quan s'arriba ja a la caixa... A la caixa, a la, a la saca. Aspecte una miqueta... Ara va dir una veritat. Mora de Pasqua, coca, pan quemao... Tot, no? Espectacular. Cavall i picaor. Una de cada. Bueno, Folgado, Dime. eh, els horaris s'han arreglat bé, eh? Sí, pero yo es que, Manolo, en este tema ya estoy cansado de repetir el de siempre. <clears throat> Los clubes son los culpables porque siempre pegan la cabota. Después ploren, después es pero a la hora de la veritat siempre van dar darrere, en este caso de, la Liga de Fútbol Profesional y de Javier Tebas. A partir de ahí, Manolo, ellos son los que tienen la potestad de, cambiarles las les, pero no les interesa eh, no a partir de después que no, que no ploren. No, no que ploren después. quan van darrere de la lliga de, de futbol professional. Correcte. Un darrere d'un altre. E Sem és sempre és la mateixa. I és el problema, que després acaben pegant la cabota. Bueno, Folgado. Perquè des de l'estiu, els solaris no, perquè els solaris s'han fet públics avui, però des de l'estiu, sí. en aquella assemblea de l'estiu, eh? se sabia que hi havia tres jornades de lliga que s'anaven a disputar en 8 dies. I els clubs, este estiu, van dir que sí. Ara se donen compte que, bueno, igual en este cas el València, que és un dels més perjudicats, no els interessa la sèrie d'horaris, evidentment, perjudicials que els han posat i es queixen. Però des de l'estiu se sabia que se disputaven tres jornades en 8 dies. I a partir d'ahí tots aquest estiu digueren que sí, però la cabota ara no entenc que ploren. Bueno, Folgado, a veure... Actualitat. A Albert, a l'herba, al futbolistes, mm. al valor... S'han reincorporat els eh, dos internacionals, que són Mustafi, Mustafi i Alves. i Alves ja estaven esta vesprada treballant amb el grup a bon ritme a les instal·lacions de la ciutat esportiva de, de Patarra. El València que avui començava a treballar a les set i mitja. Jo no recorde en cap altre entrenador una sessió preparatòria que començara tan tard en les instal·lacions de, de Paterna, però bueno, són les coses de, de Nuno, que donava cap de setmana lliure als futbolistes, també tot el matí i part de la vesprada. Això gestiona bé, de, si, va, si fer per algunes. De dilluns, aprofitant canvi d'hora, etc. set i mitja començaven a treballar, amb la presència efectiva dels internacionals Mustafi i de Alves, i a partir d'ahir, Manolo, en principi, en les pròximes jornades tenen previst incorporar-se Fegulí i Cancelo, Fegulí que ja juga avui davant eh, Oman i a més amb dos gols, l'altre ja no va participar eh, avui sí, eh, ha marcat eh, dos gols i ha sigut un dels destacats de la seva eh, selecció. Cancelo juga demà amb la selecció sub-21 de Portugal, per tant també serà un dels que més pront arribarà a Paterna i a partir d'ahir, Manolo, pues, sobre dijous s'espera que arriben els internacionals eh, argentins i a mm-hmm. poc a poc un que començarà a recuperar eh, efectius. Amb tota la plantilla, un entrenament normal, Manolo, no el tindrà fins eh, divendres. I el partit és eh, diumenge, recordem, a les 5 Mare a Mestalla, davant el Villarreal, però bueno, són les coses del, del calendari també UEFA-FIFA, que també té les seues eh, peculiaritats. Correcte. Eh, Salva, hem de parlar mm. eh, d'un nom propi. José Luis Gallà, avui... Ui eh, captaves unes imatges que hem posat en el nostre Twitter, mhm. arroba mm -hmm. esports 97 nit, de Ga eh, Gallà votant a la Gàbia amb Jordi Sorlí, el preparador, el recuperador, perdó, per a exercitar-se. Sí, Gallà que treballava esta vesprada, Manoló, eixia al voltant de les set i mitja a treballar, immediatament se n'anava cap a la famosa Gàbia de, de Paterna, i allí el futbolista pues, ha estat treballant en solitari per a provar les seues eh, sensacions, eh, calçava botes, i ha començat ja a tocar pilota de forma molt suau, però durant espai d'aproximadament uns 30-40 minuts ha treballat eh, en Gaia en la gàbia de Paterna per a tractar de veure com es troba de cara, si és possible, la seva participació diumenge davant el Villarreal en el derbi. No està descartada la seva presència, de moment el València tampoc pot confirmar que va arribar, però les sensacions avui del futbolista són, són positives. Bueno, pues, eh, en efecte, les sensacions són positives i les sensacions en el cos mèdic del València és eh, igualment positiva. No se pot dir encara que va jugar, és encara dubte, però la progressió és bona. Això és el que se'ns transmet des del València. Per tant, anem a veure com evoluciona el futbolista en les eh, pròximes jornades d'ací fins al diumenge a les 5 que està aquest partit del eh, València Club de Futbol davant el conjunt del Villarreal. Folgado, i a més a més eh, ha parlat en el dia d'avui Rodrigo. Sí, Rodrigo Moreno a les 7 que compareixia en la sala de premsa de la ciutat esportiva de Paterna, ràpidament a escoltar les paraules del futbolista del València, que se referia, Manolo, a lo que ja hem escoltat en la intro, que arriba l'hora de la veritat en Lliga, resten 10 finals per a trobar el premi de la temporada. Sí, momento ya final, cada equipo buscando sus objetivos. Creo que llegamos en una línea muy ascendente. Eh, yo creo que los últimos resultados lo demuestran. Creo que en esta segunda vuelta hemos sido capaces de, mejorar eh, fuera de casa, que era lo que nos, había faltado en la primera vuelta. Y, la verdad que tantos partidos consecutivos eh, con victoria es muy importante. Creo que estamos, estamos en un buen momento y preparados para la recta final. La recta final que comienza diumenge a les 5 Mestalla davant el Villarreal, un buen equipo, en cara que pues, eh, ha fallado en último mes. Que nunca renuncia a su estilo de juego, eh, independientemente de que haya empezado mal la temporada, siempre ha mantenido su, su estilo atractivo de, fútbol ofensivo. Eh, creo que sin duda tuvieron una baja importantísima de, como he dicho antes, de Bruno. Creo que, creo que era un jugador fundamental para ellos, que canaliza mucho, mucho el juego del equipo. Eh, pero bueno, creo que es un, es un equipo muy, muy atractivo que creo que, juega y deja jugar también y va a ser siendo un, buen partido. Bueno, sin duda va a ser, eh, es un rival directo eh, a, los puestos europeos. Sin duda abrimos una ventaja muy grande, pero bueno, mientras hayan puntos por disputarse todo está abierto. pero sin duda va a ser un partido con, con doble importancia para nosotros eh, por el hecho de jugar en casa, por el hecho de jugar eh, contra, contra un rival de, de, la comunidad también, que siempre existe una cierta, una cierta rivalidad añadida. Eh, pero bueno, hay que salir fuertes, como hemos salido ahí en la ida, e intentar salir de Mestalla el fin de semana con los tres puntos. Rodrigo, que también se referit Manolo a la bochería del calendario que avui con Egutel el valencia y aquestes 33, 34 y 35. Bueno, sí, partidos seguidos. Eh, la verdad que esta temporada no hemos vivido tanto eso por, el hecho de solo prácticamente haber jugado la liga. Nos han eliminado la copa muy, muy, muy pronto. Eh, pero bueno, yo creo que llegamos en una línea buena. Eh, la verdad que este año el hecho de no haber jugado otras competiciones, pues obviamente llegamos a fresco que los demás que sí, que sí lo han hecho. y sin duda estaremos preparados para, para afrontar los tres partidos de la mejor manera. Les paraules de Rodrigo Moreno, el atacant del València Club de Futbol, el seu eh, opositor en la banda dreta, Sofian Fegulí, avui ha fet dos xicharros en el, eh, al Argelia 4, Oman Manu Folgado. Sí, Fegulí Manolo, que és un dels primers que se reincorporarà als entrenaments, se l'espera per a divent, dimecres pel matí a, a Paterna, i avui ha lluit en aquesta victòria 4-1 davant Oman amb dos gols. Perfecte, doncs això pel que fa al València Club de Futbol, pel que fa al Llevant Unió Esportiva, que tornava avui als entrenaments, Eh, per a preparar aquest partit del diumenge contra Meria, rival directe, amb el qual hi ha moltes cuites pendents, Folgado, mm -hmm. i ha parat el porter Diego Marinho al voltant de la eh, obligatorietat d'aconseguir ja una victòria fora de casa. Sí, ja parla Marinho, Manolo, i efectivament s'ha referit a la necessitat ja eh, obligada que té el València, que té el Llevant, perdó, d'obtindre una victòria fora de casa. Es cierto que, que, <laughs> que nos está costando fuera, no, no estamos consiguiendo victorias y, Y hombre, pues se puede enfocar de la manera que, ya toca ganar fuera, ¿no? Que, <laughs> siendo un partido como este, eh, pues eh, una victoria fuera, eh, mejor aún, ¿no? Eh, es cierto que tampoco sabría decirte el por qué se nos está dando tan mal jugar fuera de casa, porque fundamentalmente yo creo que enfocamos los partidos igual e intentamos jugar de la misma manera. Entonces, no sabría decirte exactamente lo que está pasando fuera. Bé, pues Marinho Manol també s'ha referit al rival, al eh, Almeria, si li pregunta per aquesta famosa sanció que té pendent el conjunt andalús de, de UEFA de 3 punts per fer tard al pagament de, de, de part del traspàs d'un futbolista. Marinho, en principi, no ha volgut referir-se massa a la possibilitat d'esta sanció fins que no sigui una, fins que no, fins que no perdó, siga una realitat. Eh, yo pienso que deberían de, de darle solución cuanto antes, eh, eh, porque no se puede estar hasta final de liga dependiendo de eso. Eh. Eh, al final nosotros ahora mismo contamos con que la Almería tiene 25 puntos y pensamos como que tiene 25 puntos. Por eso siempre decimos que una victoria este fin de semana nos haría sacarle 3 puntos, luego la verás. Eh, entonces nosotros ahora mismo contamos con que tiene 25. Si al final son se los quitan, pues oye. Pero nosotros ahora contamos con que, con que tiene 25, hasta el momento así es, porque no ha salido nada que confirme que se, que se los han quitado deberían de darle ya solución, deberían arreglarlo y tanto para bien como para mal que, que sea cuanto antes. En el lleva Manolo, eh, sabràs que tenen un futbolista important eh, en l'últim tram de competició, com és Camarasa en la infermeria. La intenció del llevant d'Unió Esportiva és que estiga eh, disponible 100% per a disputar el derbi de Mestalla davant del València Club de Futbol. Ho intentaran almenys els eh, homes de eh, Lucas Alcaraz. En València, vas que recordar... La lesió del turmell ahir en el partit davant de la Boralcutxa de Pablo Aguilar, lligament del turmell esquerre, per tant, queda el eh, València Bàsquet sense el seu la pivot en el millor moment de eh, forma de la temporada com a mínim baixa el, per al partit de dissabte davant l'equip de l'Andorra. A les 12 i un minut tanquem la primera mitja hora informativa i obriguem des de ja el debat, la tertúlia i l'anàlisi així a la 97 punts de ràdio a Esports 97 nit fins a la 1 de la matinada. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i dos minuts comença el temps de debat de tertúlia d'anàlisi. Imagina que per l'escala baixant ha d'estar el dire de Superdeporte, Julián Montoro. Fogado està així pegant-li eh, té el estudiant té molta raó, eh? Este que diu nunismo, mm -hmm. la vista que diu podíeu fer algun hashtag per els horaris i alegrar la setmana. Pues, ja que pegar-li una, sí, ja pegar una volta, sí, sí, eh? Sí, sí. Ja que pegar una volta. Seria trending topic ràpidament, eh? Correcte, correcte. Seguro. conforme está la gente calenteta, seguro Correcte, estoy absolutamente seguro Sí. están por ahí ya, seguro que sí, eh, Vicente Bau. Hola, Bau, ¿qué tal? buenas noches, ya he las escaleras. <laughs> Tú ya esas baixades, ¿no? Yo estoy aquí hace un rato. Y Julián también, porque ya está entrando eh, per, la puerta Bueno, eh, con dèiem en eh, en la entrada del programa, tornar a a los amigos del Foro del Campanero de Alberic el cargamento de mones, de panquemaos, ¿es folgado? Sí, señor. Coca en chocolate. Coca en chocolate, de todo. Buenísima. Fantástico. pues, eh, como siempre, ya es Pascua. Ahora sí, ya se podía quedar arriba la Pascua. Es un Fernando, Ariel Fernando el campanero, ha pegado bien en el cristal me Fernando, che, espera que vas a hacer varios viajes. ¿Con que varios viajes? tres caixes adult, porta caixes, eh? tres adultos. Cuatro caixes, digo. Cuatro, sí, Quatre que una una con company del matí per a Vicente Alventosa. No di, es me la portaba yo a casa. a la Valencia abierta. Perdona, Bau? A la Valencia abierta, supongo, también. Sí, mira, te vas a avisar el, el ou de la mona. Me había pegado un susto. Perquè va dir, te, te a deixar el ou. Ay, ai, mare, que es lo que va a decir? el de la mona. el de la mona, el de la mona. Bé, la mona. Ha quedado ahí la cosa B. Ha quedado ahí la cosa B. Mira, Julián jo crec que estava acabada de tastar la que els he pujat jo a súper. Julián, aurora la mona. <laughs> Julián, aurora <laughs> la mona. I a ràpidament. I <laughs> la torta de, de Gabriel Ángel. Teniu cara de dolç, tots. Julián Montol, Superdeborde, què tal? Bona nit. Bona nit. Com estàs? Molt bé. I bonico? Bonico avui tenim de... de... constipat. Oh. Estava en un catarro el pobre que no podia ni, ni parlar. Bueno. I tenim a Bau, que, està, que també és molt bonico i que el tenim eh, si no te fiques els cascos Bau és, sí, Bau és molt bonico sí, molt, també és molt bonico sí, tio. Bau és molt bonico, és <laughs> molt bonico. Oh, oh, jo, jo tenia que parlar este matí dels drets de televisió i al final parlarem per la nit Sí, no? Oye, Bau. Jo, sabia que un especialista sempre da la cara. <laughs> Caralla! Mira, jo eh, no sabia de la missa a la meitat el que anava passant el dia d'avui però sí per a, per a la columna que escrigués dilluns per als companys de FES de, de Levant del Mercat Valenciano ja parle de... realment parle de, de lo que són eh, la lluita que tenen Tebas i Villar que parlant mal i clar però perquè la gent mos, mos entenga és a veure qui la tiene més larga Me, pro i Villar, ¿no? O pro i Villar, sí, bueno, se puede dir aixina Digues, Bau. ¿Puedo proponer un hashtag que os, que, que os han pedido antes por el Twitter? Ah, vale, por ejemplo. Ahora, como has empezado con Tebas y Villar, incluso, y, podemos meter al Cardenal, el gilipollismo. <laughs> El gilipollismo, que le iba a decir... en efecto, Tebas iba a dar una carta eh, gilipollas a Villar o algo así, o, o sé eh, que me has llamado gilipollas. Villar a Tebas. Tebas respondió diciendo que Cardenal era algo parecido, el <laughs> Cardenal se metió con Villar, y esos tres son los que te multan si dices canalla en los estadios. Mira, correcte, esos tres. No, ni a una metro... en Bau que es la que escribí yo en la columna. Resulta que Tebas se le ha ampliado boca de decir que si se chula el himno en la final de la Copa sale para parar la final de Copa porque no se puede arrechar fútbol y política y se va a correguen por el del cul a reunirse en un ministro del Gobierno para que apremie a un secretarista del Gobierno para que traiga un decreto de ley Y ahí sí que se puede juntar el fútbol y la política Sí, bueno, también el secretario este se está, se está demorando un poco más de lo debido, ¿no? Bueno, pero, pero eh, ¿no digo que no se puede juntar el fútbol y la política? Ah, no, no, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. O, o, o, a, o a totes o cap. Voy a decir... Eh, Yo creo que lo, lo, que no se puede eh, juntar es el populismo barato que muchas veces utilizan. Uh -huh. eh, jo vull a los counters, eh, eh, vos ho recordo per si alguno lo sabe, que ja ho sabreu tots, les jornades, 33 per al València dijous 27 d'abril a les 9 més quart València-Granada, 34 dijous 30 d'abril a les 8 de la vesprada Rayo-València a Vallecas i jornada 35 diumenge 3 de maig a les 12 del migdia 3 de maig, 12 del migdia o la Lliga regala ventiladors o xelats en la porta de Mestalla o el Festival de la Lipotímia està servit. Escolta, que pot ser núvol pot eixir núvol. <laughs> núvol. Clar, en efecte, com poder pot. poder pot. Però tu, vull dir, tu en un principi, diumenge 3 de maig a les 12 del migdia, no. a tu quina impressió... En València no. No, no, té raó, <laughs> que té raó, que té raó. El caloret! Veus? <laughs> lo que, això, lo, això lo normal. Té raó, Manolo, té raó. Això lo normal. Eh, jo estava fent... Eh, eh, perquè aquestes eh, dades sabeu que a mi no, no se me solen passar desde eh, la, el famoso guiño del Valencia o de Salvo Capavillar in, eh, eh, sent inclòs en eixa famosa comissió de respecte i tolerància i tal fins ara i això que la comissió és de respecte i tolerància que és de respecte si i tolerància altra eh? cosa... 14 jornades des d'aquell dia fins ara d'aquestes 14 jornades mm. anem a llevar-ne dos que són intersemanals val? encara que per cert curiosament d'aquestes dos jornades intersemanals al València mai li ha tocat en el dia on se disputa el gros de la jornada, dimecres. Eh, tres dilluns. Se queden en efecte. Tres dilluns, dos, dos divendres, divendres i, i tres, tres diumenges a les 12. A les 12. Molt bé. Vuit jornades de 12. Això és com aquell, jo soy la justícia. Claro. Jo soy la ley. Charles Bronson. <laughs> Charles Bronson, mira, igual per Bronson i els horaris, el, el hashtag com està demanant la gent, igual per Charles Bronson i els horaris pot ser una, una possibilitat però, però mm, jo crec que és evident que, i a més hi ha un agravi comparatiu amb els horaris que li fiquen al teu competidor per a tercera plaça, que és l'Atleti de Madrid els horaris de l'Atleti de Madrid són molt més còmodes que els de València són tres jornades eh, molt definitives perquè en, sí. enmig d'aquestes tres jornades mm -hmm. l'Atlètic de Madrid té la visita a Villarreal per exemple, per exemple i són tres partits que se tenen que xoar en, en un curt espai de, de temps això és eh, impepinable uh mhm. -huh. però clar, no és el mateix xoar en cinc dies i mig que xoar en set dies són, crec que hem mirat la diferència i crec que són pràcticament 30 hores de diferència sí, sí, les que té de més web de Madrid per a recuperar sí, són 30 sí. hores, són 30 hores sí. Sí, pues es, una, es un agravio comparativo clarísimo y lo que está claro que, que la Liga de Fútbol Profesional está en Madrid y en la escala de valores de toda la prensa también tevista, porque són tevistes, uh -huh. está antes el Atlético que el Valencia. A veure, jo ja ho he dit abans, l'única realitat és que a Tebas li interessa que dos equips estiguen còmodes i per tant els seus entorns mediàtics, dins entorn mediàtic diguem que a l'Atleti de Madrid li toca alguna cosa, com diu, com diu Bau, en efecte, y que la comparativa dels horàries del València amb digo de Madrid és la que és. El València és claríssimament perjudicat. Però és que, però és que Manolo, és un mes terrible, és un mes d'abril terrible per als equips que tenen Champions, que és precisament l'avantatge que té el València. Bueno, avantatge, la té, la té, perquè no té que chuar una eliminatòria de quarts que juguen precisament Real Madrid i Atleti de Madrid, Correcte. una d'elles, l'altra el Barça en el PSG, i crec que inclús a final de maig o principi de juny eh, els que estiguen en semifinals també tenen que jugar. És un mes terrible i és el mes que tu tens marcat per a intentar mm, traure eh, rendiment a aquesta avantatge, no? Entonces, pues, mm -hmm. bueno, mira, per, per si acas eh, passa algo, pues anem a, a tocar-los a estos un poquet, a veure si cauen Té aquesta pinta. Eh, eh, si heu llegit el, el llibre que parla de, de les, eh, del primer any de, de Guardiola en Múnich, el llibre que ha escrit eh, Martí Pere Arnau, parla dels ratios que estan més o menys valorats, els mm. preparadors físics dels entrenadors, de lo que canvia d'un jugador tindre que jugar i ser ratio de cada dos, tres dies crec que incrementa un 60% el percentatge de les lesions en els futbolistes eh, per al València, que enguany no té la Champions, sí que és cert que a més té horari que comprimís amb respecte, al respecte dels seus rivals el calendari, home, jo no dic que li vaig a, a passar una factura molt directa, però sí que és possible que algun jugador en aquest eh, intervalo de partits de 3 en 5 dies puga anar per l'aire, eh? No es más sí, a pensar-ho. Y hay un tema de preparación también, de, de trabajo de Nuno. eh, eh si estás preparando un partido para, para un horario normal, jugar a las 12 de la mañana no es lo mismo. No puedes jugar un día a las 12, otro a las 9. Es, lo que, enloquecedor. Después de haber chuat y shows la nit, eh. Claro, claro. Pues- El domingo por la mañana le viene bien a Julián Montoro fundamentalmente. Mm, no crea, ¿eh? ¿No? Julián? Que cerrarás antes. sí. <laughs> Eso seguro. o sea, que eres un tevista. no, no todas formas, hoy, Salvo estaba de acuerdo con Tebas en apremiar a, Cardenal. Salvo no está de acuerdo en ah, casi nada Con, Tebas. Pero en, el caso de apremiar a, a sí, Cardenal... Sí, sí, en, eso es un aliado, sí. Vale, vale, vale. Es que yo no, yo no, yo no Yo Yo ahí he decir que no one entenc. Eh, excepte que, eh, salvo conega detalles del no repartiment televisiu que desconegam la resta. Pero que yo de Tebas no me puedo fiar mai en la vida. Mai. mai excepte aquesta possibilitat jo no entenc com després se trau una nota de premsa que és pràcticament culto al líder supremo la nota de premsa de la, de la lliga de la vesprada és de culto al líder supremo i no entenc que el València després de lo que li han fet en els horaris s'adrisca aquesta nota, no ho puc entendre ho sent molt, per, per, per més voltes que li pegue però com, com dius, com? Vull dir, jo el no... València què? que estiga, que, que siga, eh, que estiga adherida a aquesta nota? No crec que estiga, eh? A mi me diuen que l'únic club que s'ha posat és el de Bilbao. Que el València està molt enfadat en la Lliga, evidentment per els horaris, és una evidència, però... I, i que, i que l'Atlètic Club de Bilbao esté en contra siendo tan cercano a Villar tampoco no, no debe extrañarnos nada ¿no? no, evidentment no ens ha de extrañar ni el mes mínim però també és una qüestió en este cas, eh, per el que va explicar en el seu dia Salvallà en este mateix... Sí, és un problema del repartiment econòmic. L'Atlètic de Bilbao no li pareix bé, i és, a mi me pareix una barbaritat. L'Atlètic de Bilbao no se queixa de que Madrid i Barça cobren més. L'Atlètic de Bilbao se queixa uh -huh. que l'Atlètic de Bilbao guanyi un poquet més diners respecte a esta temporada. Eh, lo que l'Atlètic de Bilbao es queixa és que els equips eh, menús de la classificació, Córdoba, Granada, Almeria, Levante, etc., uh -huh. van a cobrar més proporcionalment l'increment dels drets televisius és més gran per a la part de baix sí, que no per a la part de dalt. A partir de l'Atlètic Club Bilbao interpreta jo tinc un mercat molt reduït de futbolistes als que puc eh, ah, firmar. Accedir. Quan vaig a per un futbolista me costa molts diners. En canvi, els clubs menuts poden firmar estrangers d'on vulguin. Si ara tenen més diners des dels televisius, poden accedir a millors estrangers. A partir d'ahir, jo, que porto un parell de temporades moltes voltes tremolant-me en la competició, me veig amenaçat perquè els de darrere van a guanyar més diners del repartiment televisiu. I l'Atlètic Club de Bilbao simplement se planta pel, perquè els menús van a cobrar més diners. Quan ell apenes millora, ell no se queixa de que no millora o que millora poquet, uh mhm. -huh ell se queixa de que els menús guanyen més i li podem fer ombra. Ell se queixa de la trampa dialèctica de Tebas. Claro. Estem reduint la diferència del primer a l'últim en tant per cent. Cert. I la diferència del primer al quart o del primer al quint o del primer al sisè sí. o del primer al setè te vas i aquesta diferència se redueix o augmenta perquè els que poden discutir els títols als grans són la classe mitjana alta són el València el Sevilla l'Atlético, el Villarreal els quatre equips són en teoria els que han de discutir-li als dos grans els títols els que els poden posar per molt que millore el Granada o per mm. molt que millore el... Eh, perdó, que mm. ningú se, se, se ofenga el Levant, o per molt que millore el Córdoba... Ixos no li van a discutir mai el títol al Madrid i al Barça. La trampa de Tebas és això. Hem reduït? Sí, heu reduït. Del primer a l'últim. Però del primer a la zona mitjana alta, que és el que fa una lliga competitiva, Apenes. que s'ha reduït? Apenes. Res. pero no dir que se aumenta pero i pero te vas con esa maniobra te vas tiene a su lado toda la segunda división porque les ha dado un dinero que no tenían y ahora si sea toda la zona eh, digamos medio baja de los equipos de primera les aumenta proporcionalmente mucho más está comprando también esos votos por lo tanto en la liga de fútbol arrasa Sí, no, eh, está claro eh, el, G30 al TE, al seu servici. brindado però hem de parlar molt, molt més enllà d'aquestes coses perquè eh, tenim que fer una pausa de la publicitat i en tornar d'ella eh, a veure si Julia que m'estava contradient una miqueta abans en si el València estava o no en favor d'aquest comunicat a mi no me consta que s'hagi oposat eh, però vamos a veure, eh, anem a veure anem a fer la pausa i en tornar parlem això i tota la resta de coses així a Esports 97 dit en la 97.0 fins a l'hora de la matinada vinga ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, cada día, a partir de las 12 y media, que para compartir compartir actualidad más próxima. les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta, el magazín de la 97.7 Ràdio, de dilluns a divendres, de 12 i mitja a 2 de la vesprada, amb Ximo Rovira. Allò que passa és el que escoltes. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 18 minuts. Julián me que no, que el València és, de, és un dels clubs que no està d'acord eh, amb eh, esta nota que té avui la Lliga de Futbol Professional? Jo estic convençut. Uh -huh. o sigui, un, una cosa és eh, no estar d'acord i una altra i, eh, sí, i, i, i tirar tot per l'aire, no? Correcte. Són, són una oposició diferents. frontal. Avui Tebas arribava a la reunió de la Lliga eh, en la idea de materialitzar un mm-hmm. boicot totalment definitiu a, a Villar uh mm-hmm. -huh. i això no ho ha aconseguit perquè esta nota mm, és un poquet una batalla avant també al, el problema, no? A veure si en uns dies, a veure si en unes setmanes, a veure si tal però porten ja mesos eh, en este lío i mentre no tinguem una solució per a l'enfrontament entre la Lliga i la Federació eh, no baixir en la venda dels drets, eh? per molt que Salvo per, per molt que Salvo s'empenya en que n'hi ha que firmar igual independentment de, del decret del govern i tal, no se va a firmar. Però hi ha una guerra de tres parts, eh? T'has oblidat, sí. oblidat una pata, que és la del govern, que és increïble. Ja sí, Consell sí. Superior d'Esports, Lliga de Futbol Professional i Federació Espanyola de Futbol. és que és increïble. Ja venim comptant setmanes denunciant això, però o sea, és increïble que estressi eh, organismes esportius del país estiguen enfrontats no però, va haver acord, però, no té pinta de que hi hagi acord escolteu eh, eh, més enllà de que és increïble que els tres organismes esportius quan diu Folgado estiguen enfrontats Salva, el que hi ha que recordar és que la Lliga s'ha enfrontat a tots la Lliga s'ha enfrontat a la Federació la Lliga en el seu dia estava enfrontada a MAFE hi havia una vaga, te'n recordes que fa 3 anys hi havia una vaga o 4? Sí. La, la Lliga en Tebas també s'ha enfrontat a Mafe la Lliga està enfrontada amb tots perquè com ja vinc sostenint des de fa temps te vas viure el conflicte te vas, se maneja bé és fort en el conflicte en una lliga normal en una situació normal, plàcida vas, no tindria on agarrar-se el que passa és que se maneja molt bé el conflicte el que estan dient els mitjans pro Tebas com deia abans eh, Bau que n'hi ha alguns és que el València s'oposa perquè s'ha de posar el president de la Lliga de Futbol Professional <laughs> jo crec que té eh, ara mateix davant de si un desafiament més bonic que és dur el València al més alt eh, amb el nou propietari però bueno, en el cas de que vulguera ser eh, eh, no crec que però eso, Manolo, si és que és clar que és una filtració interessada No, evidentment, perquè <laughs> eh, salvo que és qualsevol cosa menys, tonto, te vas, eh, salvo lo que no podria fer és una carrera tan llarga en el temps. Vull dir, no podria començar ja la carrera de desgast contra Tebas, perquè es que no n'hi ha ni eleccions convocades, el mandat de Tebas en li queda vull dir, és a les temps, absolutament. I això és el que està filtrant des de Madrid. Però la realitat és que a hores d'ara eh, sembla que ixa eh, mancomunió que hi havia segons eh, la pròpia Lliga perquè diu eh, algo així com eh, que han estat tots els clubs tal i qual després ja tem, que l'Aleti Bilbao no està després sabem tem, que també sembla que el València Sundes que està posant-se a la fi la Lliga té una nota dient aquí vamos todos a una i sembla que no van tots a una és que no està consensuada en tots els clubs aquesta nota és que fins i tot les notes públiques diu mentir la Lliga es que la solo de la Lliga Claro, pero eh, volvemos un poco a lo mismo también. Eh, si, si la Liga como tal, como Liga, hace una nota pública oficial, una nota dura además, de rabieta como bien habéis eh, comentado, pero dura, y, hay clubs que no están de acuerdo con esa nota, lo que deben hacer es no silenciar y hablar, porque es lo mismo que pasa, que luego dicen, no nos gusta Tebas, no nos gusta Tebas, pero luego todo el mundo vota Tebas. es una realidad. esa es una realidad. Después todo el mundo vota, vota Tebas. Claro, pero es que Tebas tiene comprado el voto. Toda la <laughs> segunda, toda la segunda suya ahora sube proporcionalmente a los de abajo, pues arrasa y, cuenta además con el apoyo de Real Madrid y Barça. Le quedan cuatro pullas nada más. Que es lo mateix que a pillar en la selección a la Federación Española de Fútbol. Lo mateix eso Que se comporten igual. Lo mateix. Se comporten igual. Y el, problema es el que diu Bau, vull dir, tots clubs tienen la potestad de cambiar cosas. Acaben pegando la cabota Y durante el vistiplau a las mesures de la Lliga. La jornada de esta... Eh, la barbaritat de tres jornades comprimides en vuit dies se sabia des de l'estiu, des de l'assemblea de final de juliol o principi d'agost, on se vota el calendari. I tots pegant la cabotà, ara avui molts s'escandalitzen, ploren, perquè els horaris no els afavoreixen. Però bueno, senyor, si tu vas donar el vistiplau en agost, aquí hi hagueren tres jornades en vuit dies. Ara, per què te queixes? És que no ho entenc. I a partir d'ahí sempre passa el mateix. Se queixen, però abans ells han, ap eh, han aprovat la, la mesura. Tenen la potestat sí. de canviar coses. No les canvien. pues ya está. No sé, el pecado yo creo que porte la penitencia. Además, esa, yo creo que lo has explicado bien, pero hay una cosa clara. La gente o los equipos cuando protestan eh, contra la liga son por casos puntuales. En este caso, eh, son casos particulares que no cuentan con el apoyo de otros clubes porque son problemas individuales. Hmm. Es decir, ah, no afecta a Valencia. Pues, pues Valencia se enfadará y los demás se la sopla, con perdón. Claro. Pero es que yo, yo, yo puedo decir, perdona que, que digues eh, això, eh, Tito i Tetalle, eh, perquè yo he hecho una entrevista que ha tret eh, un, la plana web d'un diari esportiu madrileny eh, només eh, traure la nota de, esta nota dels quatre punts de eh, culto al líder supremo en un diari esportiu madrileny han tret de seguida, perquè clar, imagina que Tebas de seguida eh, s'ha eh, prestat a, a vendre la seva moto idea més o menys això eh, eh, la imatge que donava més o menys Tebas era que eh, venia a dir que no era important la unió de tots els clubs perquè a la fi els clubs cadascú té els seus interessos i vostè com a president de la Lliga què fa? vostè és incapaç de trobar un mínim comú per a tots els clubs que vagin agarrats de la mà, vull dir, vostè com a president de la Lliga ja admet que té escletxes, que té eh, eh, eh, vetes en la Lliga perquè cada, cada club té els seus interessos, clar que sí, però allà està la tasca de la Lliga. Entre els interessos però... comuns per a que els equips... Vull dir, quan el president de la Lliga ja dona per fet que cada club tira per els seus interessos, és que, vull dir, la tasca de la Lliga és inexistent. Però Manolo, no, no, no, no és inexistent. Ahí temes se, se el poder. lo que hay que entender, o deberían entender todos los clubes, es que Tebas es un alto ejecutivo de los clubes. No es el dueño de los clubes. Exacto, Bau. Em, es, tu, empleado. <clears throat> Exacto, Bau. Y, no, no, es el que tiene que buscar la unión. La unión no le interesa a Tebas. Son los clubes los que tienen que unirse contra. Ah, ya, pero se, supone, se supone, se suposa, perdona, eh, eh, Bau, se suposa que andurse la pasta que te al año es es alguna cosa Perquè si no ja, ja m'explicaràs a què es dedica el president de la federació, de, perdó, de la, de la Lliga. A llevarse los cruditos y perpetuarse. Però ho ha dit perfecte, Manolo. Eh, claro. Tebas hauria de ser l'empleà dels clubs. No el capatàs dels clubs. No, I el que aunara voluntats. Clar. El que trobara un camí comú que fora un empleat, beneficiós un gestor, per a tots. Un empleat, un gestor que no funciona, va fora. Sí. No? Entenc que és el carrega eh, el Consell, en este cas, o, mm. o la societat de clubs als que representa. Y así pasa al revés yo, no, ah, yo imaginaros sin más que todos los que estamos ahora en tertulia nos metemos con un consejero de EPI <laughs> pues. <laughs> pues, correcto pues, ya está, es lo mismo ah no, absolutamente de acuerdo todo por el aire, ponemos publicidad para casa. <laughs> y para casa, en efecto. Eh, señores, eh, tema de dólares con está en eh, a la fin lo que de yo en un principio, eh, Julián, Vicente y, y Salva, què fas? Si t'arribes a la federació i tens bon rotllo en la federació, arriba jo soy Ailén, que un dia abans eh, Julián, i te machaca. Si eres sumiso, te machaquen també, perquè no eres ni Madrid ni el Barça. A la, fe, a la fi també jo me planteje eh, en el jo del València i dic, què faig? Me revele, no me revele, vaig al, a la meva bola, què faig? Perquè és un problema complicat, eh? Jo, jo, és que de 12, de 12 jornades, 8 les has jugades fora de dissabte i diumenge de vesprada Es que, es que estàs assenyalat yo, veo que es, una posición eh, complicada y, lo que ha dicho antes tal y como está el fútbol con Tebas, Villar y, por encima Cardenal todos enfrentados a cualquier lado que te arrines te atitan los otros sí. yo lo que sí creo que el Valencia lo que tiene que saber es lo que quiere sin pensar en Tebas sin pensar en Villar y, pelear por lo que quiere que, que no es tan fácil eh ojo y buscar alianzas también Bau sí, és possible clar mm. però, però en, no en qui? Però... Àlex en qui? Pues mira, jo crec que en, en Fernando Roig ne trobaries una Fernando Roig jo crec que sí Fernando Roig això ja va, ja, ja va intentar fa anys revelar-se sí. va buscar aliances el Sevilla en un primer moment el va recolzar després apartar eh, Fernando Ruiz li va demanar ajuda a Manuel Llorente en aquell moment Manuel Llorente va passar, va passar mil i tu i jo a més vàrem assistir a Pues, eh, a una, discusión a una discusión importante entre Fernando Roig Y Manuel Llorente un de impresiones per este asunto no, no, no, perdona una discusión <laughs> en toda regla vamos, a era, un cambio de impresión Fernando, te Fernando cuando hace cambio de impresiones se le nota bastante Y <laughs> a si era un cambio de impresión mola molt abrupte eran dos eh, Posturas mola molt enfrontades entre qui demandaba lo que yo creo que estem la resta de, d'aficionats al futbol, un repartiment més just més just mm. i un Manolo Llorente que deia jo no vull contractes per objectius, jo vull que un fixe era la seva frase, no sé si, eh. si la recordes Salva. Eh, pues en aquell moment el Villarreal se va quedar a soles i a partir de allò no va no va prosperar. Però, però, però ahí no estaba Tebas todavía, ¿no? Sí, ya estaba ja. ¿Sí estaba? Ya estaba ya, sí, sí, sí. Ja estava. Ja estava perquè és el principi, els el primer any o el segon any <coughs> del repartiment actual en el que Madrid i Barça eh, ara estan en 140 però en aquell moment eren 120 vull dir, més o menys eh, eh, fil per randa la cosa no, no, no variava massa, que és el que estic dient no, además, pero el València sí que estuvo en la comisión ejecutiva, no igual que el Levante sí, de, claro. la, de la Liga de Fútbol, ¿no? sí, sí o sea, que, o sea que la implicació del València y del Levante en ese caso fue absoluta fue absoluta con el reparto que eh, había, me refiero sí, sí, eh, eh evidentment la comunión era total. De hecho, Tebas y Llorente son muy amigos. Eso es evidencia. Y Kiko Catalán formó parte, ¿no? Como vicepresidente incluso para la Comisión Ejecutiva o algo así. También. Va a ser vice... No, Kiko va a ser vicepresidente, que yo recordé en Astiazarán, y en algún momento se postulaba también para serlo en Tebas, si no recuerdo malamente y de hecho es uno de los mayores activistas de la famosa mesura de que les radios eh, pagaren un canon desorbital pero entrar en los de, de fútbol Eh, després cadascú en el pecat la penitència 12 i mitja, fem una pausa tornem, llegim missatges que esteu donant-nos en el Twitter arroba esports 97 nit no us he la pregunta, ara després vos la faig a Julián, a Folgado i a Bau intrínsecament l'heu respost directament no hi ha mala fe de la Lliga de Tebas amb els horaris del València 12 i mitja, una pausa contestem això, llegim missatges i continuem la tertulia, vinga ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Tots de la nit i 31 minuts. Estem en Esports 97 nit, en la 97 punts de ràdio. La pregunta que vos estem fent en el dia d'avui i que la traslladarem a nostres turis, a Julio Montoro de Superport, a Vicente Bau i a Sala Folgado, i a mala fe de teves en el Solaris del Valencia. Tapó López, en quan treus un poquet el cap, te'l tallen tres partits en sis dies. Això, si de cas t'has cregut, algo de lluitar per la Lliga. Jorge diu, gracias a la Liga por los horarios tan bueno. Penoso esto que está pasando. Onofre Furió, té igual, Eixina i tot, ahí estarem. Donem por... Luis López, totalmente mala intención. Es más, en la misma frase, Tebas y Valencia meterá a la mente la palabra mal rollo. Javi Valero, por supuesto, ¿quién entiende que jueguen tres partidos en menos de seis días? ¿Por qué no te vas ya? Runner VCF, mala no, malísima la intención. Paco, pero a mí de siempre, estoy una manía que no es normal, Seguro que es porque el fem ombra a seus clubs predilectes. Paco Velda, como diría el, ministro José María García, son pichos los farolas. estómagos agradecidos del ínclito Tebas Don Javier. Luis Ponce dio al principio pensaba que no ya había mala fe, pero a el temps ja és un dubte seriós a causa de que siempre tenim el pitjor horari. 100% se me dio tu de Manolo? Pues això, totalmente. PS Fútbol, diu, si trago buenos horarios a la llarga y tenen temps per a fer les pero bé, però Francisco Gómez, totalmente a conciencia, a mala baba, Montalta Real i al Calimero de Tebas, fica't on fire. Nacho Diu, ¿en qué momento dejamos que el personaje Tebas Javier entrara en nuestras vidas? Un profitos. libre son librerías de preguntar als clubs per què van deixar que Tebas se presentara, no, presentar-se pot presentar-se a president de la Lliga i damunt traguera els vots. Bàsicament, perquè jo sempre he dit una cosa, de l'únic que no se li pot acusar a Tebas és de mentir. Tebas es queda vicepresident de la Lliga de, va dir que el seu programa, si fos algun dia president de la Lliga, el seu programa electoral era este. Teles, Madrid i Barça. Y la resta comparses. Si algo no hace es Tebas es mentir. Si de algo tienen la culpa es clubs Es de que Tebas esté ahí. Kevin Perpina, estamos en el país más mafioso con el fútbol. Pura vergüenza y nada más. Tebas vete ya, pero del país. Oscar Navarro diu, claramente sí, pero intuyo llenazos, juegue cuando juegue y a la hora que sea. VCF diu, sí la veo, pero ha pinchado un hueso. No sabe qué es la afición la Valencia, como si los pone a las 12 de la noche. Pep Giner, totalment mala fe i els culpables dels presidents al permetre que aquest tipus estigui al front de la Lliga. Estic d'acord, Pep. Toni Campos, no et cal fer més. El València està on vol i té el que es mereix. Ja ho pagarem tu i jo, que som que anem a Mestalla. Carlos Cervera, o nos unimos o a callar. Somos responsables de lo que nos pasa. Vuelve, Clemente. Rosa, que Clemente el dissabte estava on fire. El dissabte va començar, no sé si va llegir la sèrie de 7 o 8 no, o 9 no, no, no, no, tuits consecutius, pues espera a llegir-los de Javier Clemente contra... Contra Tebas. Contra Tebas. Sí, sí, però... però... A, a ti, a ti lo més suau que li diu és Calvo. Eso, això és lo més suau que li diu, eh? Folgado? Que <laughs> te veig ja llegit-los. Xavi Simón. Clemente a aquestes altures, ja. <laughs> Clemente a aquestes altures. De Baracaldo, que és. Eh, Rosa diu... Ja ens han fotut. La meua germana ve des de Madrid per a veure eh, a Mestalla el seu equip. Ara què collons fem? Pont? Xavi Simón diu bona o mala intenció que més dones al final els nostres dirigents claudiquen davant de la Lliga Nunismo, que és el oient que se referíem abans diu, podries fer algun hashtag per als horaris i alegrar la setmana Santi Parrilla diu eh, una más, ganaremos los tres partidos y se los pondremos de corbata aún, amunt Luis Ponce eh, diu que, eh, lo que dit que alguna ràdio interessada diu que lo de Salvo com a president de la Liga Milongues. Bolete, El Solaris, árbitres, penals, multes y boniatos. Falta que Tebas es prohibisca fer bunyols en falles. Miguel Ballester, totalmente, pero qué més volen en la panda que ni en la liga El clubs tienen que revelarse Y por último, Nulo Espíritu y Diu Tebas es la Esteban del fútbol. Todos lo odian, pero al final siempre le hacen la pelota y se bajan los pantalones ante él. Y Carlos Pérez Monzó dio Tebas es a los clubes lo que Allen Klein a los Beatles o a los Rolling Stones. Pura mentira y engaño y y 36. Fogado está distinta Clemente, al literato Javier Clemente. <laughs> Tenía que hacer un carrer, carrer literato Javier Clemente. Literato Clemente, sí. Eh, pues mola, ¿eh? Sí que le arrea, sí. <laughs> que le arrea, ¿eh? eh Folgado. Per cert, el perfil en Twitter és arroba Javi Clemente. Sí. Javi Clemente i després barra, barra baix. Guió baix. Guió eh? sí. baix, sí. Per si algú vol, vol llegir els Arroba Javi Clemente guió baix mm. és eh, per a llegir el que diria el dissabte a, a Tebas. Ell té, eh, fonamentalment, dos... Eh, obsessions, no? Dos obsessions. Una és Tebas i l'altra és un periodista de la capital que li diuen de nom com jo. <laughs> Correcte. Val? Dos... no estic... ¿Eh? Hay que aclarar también que trabaja la federación. ¿Qui? Clemente. Clemente. Home, clar, evidentment. <laughs> Bueno, que la, que la gente lo sepa también. <laughs> También, evidentemente, pero bueno. 12.37, eh, Julián Montoro, Salva Folgado, Vicente Bau. Lo que le hem preguntat a la gente. Veieu mala fe? Veieu una factura de Tebas al Valencia en els horaris? Hombre, yo no sé si llama la fe, Manolo, pero lo que yo sí cada volta estic més convençut es que Tebas utiliza el horaris como a como un arma al su al su servicio yo yo yo eh, Me toca? Sí, no, como puedes Es que te he visto levantar la mano. <laughs> yo creo que utiliza los horarios a su antojo, pero con un fin. Y es, por ejemplo, en el caso del Valencia, descabalgar las audiencias del Valencia al final de temporada. Si tú juegas tres partidos a las 12, tu afición va a ir y va a ir con niños y va a haber buen ambiente. Pero los pinchazos de televisión son muy inferiores a los que puede tener el Atlético de Madrid. Qué mentira está ahí, salado Chapo vas sumando todos los partidos a las 12 y los lunes y los tal, y al final de temporada, cuando tú realmente negocies tu dinero de televisión, tiras si tú tienes mucho menos que el Atlético, si tienes menos que el Sevilla, ¿y ahí qué haces? O sea que está hecho totalmente a conciencia y con ese fin. Recordemos que, que la torta aquí es por los derechos de la televisión. Pues mira, yo creo que de donar. Me descubro, eh, Yo, creo que a partir de ahora ya lo que digan eh, ya está de sobra. que de donar? yo voy a decir que es una provocación y una poca vergüenza. Perfecte. Per lo tant, n'hi <laughs> ha mala fe. Està clar. Però jo crec que, jo crec que amb esta lectura que acaba de fer Bau, sí. jo crec que ens ha demostrat què és el mestre i què eh, d'un mestre és que ningú i per què eh, a voltes eh, continua donant-vos lliçons. Eh, jo I, crec que esta lectura... Jo crec que esta vol, lectura... Dir, vol, dir, vol dir que Tebas eh, evita que la gent punxe eh, els partits. Jo crec que, eh, vull dir, crec que la lectura... Què és? Crec que és la lectura perfecta. És que me lleve, o sigui, eh, no, no duc sombrero, no duc barret, vau, però me llevaria. Chapó. Entonces, entonces puedo colgar. <laughs> no, bé, ara volem continuar a després de tu lo que, el que resta de, de tertúlia. Però sí, jo crec que acabes de donar, Bau, en, en, en, la, en el kit de la qüestió, la mare del Cordero, que eixes punjaes que el València està aconseguint durant eh, tota la temporada i que després li poden servir amb els números a la mà per a dir a la Lliga no. per jo, menys que si estic en un ratio de punxades de X, la Lliga diu manera de baixar les puntes de València a dilluns, a divendres a, a diumenge a les 12, està clar menys que l'Atlético de Madrid, per exemple Sí, sí, por ejemplo. Eh, eh, eh, en general tiene menos, eh, que también hay que decirlo, pero es que la hacen muchísimo menos. Le va, a le va a pasar el Sevilla, como siga con estos horarios. Sí, certament. Bueno, pues, eh, si vos sembla, ens queden 20 minuts per a tancar, per a arribar a les 12, i no tan sols eh, hem dedicar-li dedicar, dedicar temps a l'Inclito Tebas i als seus tejemanejes, sinó també a, a la resta de coses. És que el diumenge tenim un partit, jo crec que super atractiu, senyors, entre València i Villarreal. Avui José Luis Gallà ha votat a la gàbia de Paterna, imatges que ens servia Folgados de Paterna i que de seguida en el Twitter del programa sabeu que eh, el Twitter del programa és com si fos un programa online 24 hores. Nosaltres tenim el programa de 11 i mitja a 1, però que qualsevol cosa que passe durant les 24 hores del dia la teniu en l'arroba esports 90 cèntit. I a més sí que la gent ho sap perquè cada volta estem més a prop de eh, culminar la temporada en només una temporada de vida eh, amb 5.000 followers. Estem ja quasi en els 4.600, estem contentíssims. Senyors, eh, eh Julián Montoro, Salva Folgado i Vicente Bau. José Luis Gallà ha entrenat, ens diuen que encara és dubte, però que si és optimista amb ell, mirant el ratio de recuperacions que duen en guanys futbolistes com Neguedo o jo no el descartaria, me diuen que encara no el dona per fer, però no el descartaria, queden encara molts entrenaments per davant d'ací i fins a diumenge i la gran pregunta és s'ha d'estar totalment segur per alinear el diumenge Gallà o creieu que tenint en compte que hi ara una fase en dos rivals complicats com o Guadet i Bilbao ja que intentar com sigui que estiguin els millors no, jo si n'hi ha que arriscar no arriscaria però mm, me dona la impressió de que no va fer falta Eh, ...cree que que así al domenche queda molt ...y allá pero lo que paréis, va eh. a estar perfectamente a mí, a mí me, da, un poco la impresión que el médico de la sub-21 es un poco exagerado y que <laughs> no lo digo en serio ¿eh? y que la lesión no está tan parda como parecía en un principio es decir que yo creo que estará allá estará por, derecho porque estará bien vamos Salva no, A veure, jo avui, el poc que li he vist, l'he vist bé, el futbolista. Quan abandona la paterna, eh, les sensacions eren, eren positives. Sí, eh, però, però Has parat el cotxe? No, no, no. No, no l'he parat. No l'he parat. Eh, demà és dimecres, veurem com, com treballa, i és cert que el compromís d'esta setmana és diumenge, queda molt per a, per a recuperar-se. Però ja no entenc res dels parts mèdics, vull dir, no, no entenc res, perquè ell ve en un microtrencament fibrilar de la selecció. Así se le fue una prueba y el Valencia no parla de microtancament fibrilar. Avui s'ha claro. y i da la impresión de que puede llegar para el diumenge. Por eso, o la medicina avanza mol en una temporada o no sé qué ocurre tampoco a els metges. No, no, no. no pensemos qué pasa con el, con, el meche de la sub-21. No, pero le van hacer una, resonancia una resonancia nuclear magnética, es una prueba radiológica. Y el el dijo, micro microrotura fibrilar, Digo bueno, No sé. Bé, a Sili fan una altra, no diu, el València no diu res, lesió muscular. No, I ara tengo... sembla que arriba, no ho sé. Yo tengo dudas, pero me alegro que el médico de la sub-21 sea como es y, y, lo haya mandado para casa. <laughs> sembla, sí, sembla que el criteri del metge de la sub-21, bueno, no és a lo millor allò que se diga massa fiable. I... Però en tot cas, Manolo, perdona, mm, si la pregunta és si cal forçar-lo o no, jo tenint en compte que resten 10 partits que són 10 finals, jo no forçaria res eh, a Gallà per a que jugara davant. No hi ha ningú pel que... Són sis per partits en abril. Però, evidentment, el que... Sis en abril. Una, una lesió, per curta que siga, claro. te, te pots estar 4, 5 o 6 partits exacte, fora. Exacte, jo no el forçaria. Si té que forçar, si arriba, perfecte, però si no arriba o té que arribar al 60%, jo no el forçaria, evidentment. Queda, queden 10 finals i el mes d'abril és, és, és, duríssim. I a més, duríssim. dimecres torna Otamendi de, de la selecció Y li a la pócima y... <laughs> la pócima avant. La que ya va, a probar Negredo pero hasta en elch Pero es que precisamente esas pócimas es el, es el estilo nulo. Eh, hay, futbolistas que para mí, incluso, eh, por ejemplo, Tamendi en la Copa del Rey jugó precipitadamente. pero luego tuvo esa recuperación eh, vertiginosa. Negredo le imitó, supongo, forzando porque Alcácer no estaba para jugar todo el partido y, si calla tiene que cortar un pelín, forzará y jugará. ¿eh? A mí me da la impresión que en uno, en ese aspecto, no se corta. ¿eh? Sí, yo creo que, yo creo que que en, eh, en ese aspecto sí que me consta que, ahora no fa bollerías, pero dins, de lo, dins de lo exigible sí que exigís al límite. Vull decir si corre pelín el futbolista, lógicamente, no tiraría <coughs> de él. Pero en les posibilidades de puc estar esta en cara que sigui millor la que ve, la intención no es pues, está esta semana su otra semana No, ah, ah, sí, que va davant va Sí, la... És, és a eh, que se mantenga, para que después es puga de eh, acusar estar dient que se No se força. pero pero se exige que, al Ahí no sí que exigeix el límite Además, si, hay dos líneas en el Valencia innegociables son el portero, que salves fijo, y el Barragán muy también diga ya, que no lo sabemos todos de memoria. En el centro del campo ha habido cambios, en la delantera también, uh -huh. pero la línea esa de 4 es, es, es sagrada para a Nuno, me da la impresión. Sí, per això l'equip està com està el, i les xifres les que està darrere i per això, i per això ara dona la impressió de ser un, un equip molt més sòlid. Eh, bon. mm, sí. I no és un partit per a bromes, eh, perquè el Villarreal ve així a, a morir, eh? Mira, ve, a, ve a morir perquè, perquè si perd se li, acabat. se li pot anar quasi tot. S'ha acabat, si perd s'ha acabat. 12 45. Anem a parlar després de, de, de com ve aquest partit, perquè jo en el seu dia després de la nada eh, vaig quedar una miqueta a soles de fer el que havia fet el València en el Madrigal, i a dia d'avui estic més reafirmat en el que el Valencia va a jugar un gran partido en el Al 2 y 45, alguno me mira malamente, pero es lo que te. tengo una pausa y te remiga. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. Hola, sóc Ximo Rovira i ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants, tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta amb Ximo Rovira. El dia a dia de la comunitat en la teua llengua. De dilluns a divendres des de les 12 i mitja. Amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 de la nit i 47 minuts, mentre Fogado apura la botella d'aigua, està, està bona, està fresqueta? Tenía set, ¿eh? No, eh, tú la, la, mona, la mona que se enfocó. ¿La mona? Sí. El huevo mío, acuérdate. Antes de mal te enseña el huevo. Vau, te preocupes. Eh. El València guanyava 1-3 en la primera volta en el Madrigal. No sé si se recordeu del partit. Sí. Eh, en l'estrena... En l'estrena, no. En l'estrena bigolejadora, sí, de Esquadra Mustafi en el camp del Madrigal, en un primer gol, una sentada de Febulí que Trigueros se marca en pròpia porta i a partir d'ahir amb el 0-1 després de la centrada de Fegulí que Trigueros marca en pròpia porta hi ha moments en els que el València passa agobios però a la fi mm. i per pegada acaba imposant-se i arriba a l'Arce en 0-3 en el marcador en un moment donat fins que a la fi Trigueros fa el gol de l'honor i, i marca l'1-3 jo d'aquest partit molta gent eh, estava dient que havia esper que esperava més del València que el triomf era bo però que el joc no havia sigut bo més o menys si se fixeu una miqueta el que s'està dient molt del València mentre anava solidificat el seu bloc. Al dia d'avui, jo en aquell dia vaig dir a mi m'ha agradat el València perquè crec que els equips grans moltes voltes guanyen com guanya el València en el Madrigal i a dia d'avui, senyors, me reitere que el València va fer un molt bon partit en el Madrigal on no guanya qualsevol i on el València va ser sòlid i va ser capaç de aguantar la tormenta en base al seu odre en l'estadi Loguet. però tampoc va ser tanta tormenta, no? Mm. Ya un momento que el Villarreal social... apretaba de gol Total, yo no? recordo Alves, Alves, Alves va fer va una parada parades. en un moment jo, jo crec que molt que... Jo... Molt delicat la parada Alves eh? Arriba sí. en un moment molt delicat aquesta parada. Sí, però eh, també ha fet, Alves ja crec que ha fet en quasi totes les de fora de casa de València, exceptuant en ells, i en Getafe jo crec que Alves ha fet alguna d'ixes de en 0-1 o en 0-0 apareix en el moment donat que per això està dient el millor port de la Lliga. Digues... Eh... Jo crec que tot, tot aquell que en aquest moment tinguera algun pero o, o, o criticara o, o vera que el València no juga bé crec que tot aquell firma el diumenge el mateix partit i el mateix resultat. I 3 a 1. No, el mateix resultat no, perquè... <laughs> Però, perquè... A veure, eh, al València me referís sempre. I 3 a 1, no? Eh, ¿Es posible? Yo, yo sobre ese partido, sobre el partido de Villarreal, tengo que decir que efectivamente Eh, me confirma la teoría de que Manuel Montal es un cabut. <laughs> ¡Mult! Porque desde ese día hasta hoy sigue peleando por su <laughs> por su gran partido del, Valencia Villarreal. Yo creo que el Valencia ese partido no lo jugó bien. El resultado fue muy generoso con el juego despegado por el Valencia, pero tanto me da, ojo, que yo soy ahora soy aragonesista y por lo tanto aquí se trata de ganar. Ganar, ganar y ganar. Y el Villarreal, como dice todo el mundo, juega muy bonito, muy bonito, pero ¿sabes a quién me suena muy bonito? Pues a, a un pescado con una ventresca estupenda. Pero está, <laughs> pero, pero siendo muy bonito está 11, 11 puntos del Valencia. ¿eh? Pero eso, per això deia lo de... Eh... Claro, pero no me refiero a ese partido. <laughs> eh, a nivell de mm. rivalitat, com ho veieu? És una rivalitat que de veritat ha anat creixent en últims anys? està una miqueta alimentada eh, perquè se li, tenen, se li tenen més ganes des de Villarreal al València que del València al Villarreal aquell gol de Jonas que acaba empentant al Villarreal a segona eh, ha fet encara més gran la bretxa entre el València i el Villarreal eh, com veieu el tema de la rivalitat per al diumenge? Jo crec que la rivalitat va més, Manolo, i a mi no m'estranyaria que el Villarreal vinguera primat per a, a més talla per Fernando Roig, per, per, a, no? per a guanyar a, uh mhm. -huh. per a guanyar-li al, al València. Jo, eh, que no he donat la meva opinió respecte al partit de la primera volta, a mi el València en aquell partit no m'agrada. És cert que va ser superior en les àrees, en la pròpia perquè va defensar bé i en, i en la contrària perquè a pilota parada va matar al Villarreal, però jo recordé eh, l'onada de preocupació eh, que varen presentar tots i una volta el València va, va eixir, encara que amb victòria del, del Madrigal, i a mi no m'agradaria doncs oblidar-me d'allò, el, el Villarreal va jugar millor al futbol que el València i en un moment donat del partit, en diferents fases li va pegar, va li va pegar, li va Salva, pegar un va bany jugar, de, li va pegar un bany de futbol Salva, altra jugar, cosa és que ara va jugar millor al futbol o va jugar al futbol més vistós? No, és que ara mirant la classificació i dius, buah no, bueno, en aquell moment Manolo jo crec que la meva impressió continua a ser la mateixa en aquell moment Marcelino tàcticament jo crec que li guanya la partida yo que sí yo creo que sí. yo creo que el Barcelona jugó un, un fútbol vistos no mejor De ahí, no, la, eh, no, se va a bajar por Un gol en propia puerta de Trigueros va, va a donarle molta vida al, al en aquel momento uh -huh. eh, Juan Va el Villarreal alguna arribada para que el Valencia se marcarà en propia puerta? hombre yo creo que el Villarreal va a arribar, Manolo. Va. repasar repasar el vídeo si vol després? Sí, porque pueden repasar y el vídeo. I podem Sí. cuántas está el Madrid o el Barça si que es un equilibrar y i, i Alguna volta, clar, sí. I ho dic en veritat. Sí. Pues quan fa València també és un equip gran i guanya Xina. Bueno, o no. ¿Cómo, ¿Cómo que no? Depende del fútbol que juguen Manolo y el Valencia no va a jugar tan bien como el Villarreal en la primera vuelta. No, no, no va a jugar tan bonito. No va a jugar tan bonito. No és qüestió de bonico. Sí, sí, sí, és qüestió no, de bonico. No és qüestió tu de interpretes que el futbol vistós és millor que el no, futbol no vistós. La maravilla, no, no, no. la maravilla del Barça en Mestalla tampoc va ser tant. No. Per a guanyar aquell partit, per exemple. el del Barça Guayne, sí. no, el Valencia guanya el Valencia de totes bueno, y se va a dir igual así ¿Ah, Sí, entonces estoy de acuerdo. Se va a ir igual. A mí el Valencia-Barcelona en general me parece un buen partido de de los dos. Muy, muy, muy bueno del Valencia. Sí, sí, Pero sí que dije que a, en cuanto a ocasiones de gol eh, es uno un los partidos que más ocasiones ha fet el Valencia, en Mestalla, el que pasa es que ese día decidieron no entrar, Pero es un partido en el que el Valencia te... sin claríssimes de gol davant de, del Barça. Pas que si die, deciden entrar. Però jo, eh, aquesta història de que el que toca i arriba i eh, és una miqueta el boxejador que se maneja molt, que se maneja molt, que pega molta punyà, que tal, però que no, però que no tomba al púgil que té davant. I el que púgil que té davant, que se maneja poc i encaixa com un animal Areva trau el punto dos voltes y a la tercera ha enviat el rival a la hora. Yo sí. que ho dius ara, avui, en, avui no, no, quan pues el València està No, no, yo no, no. que digués el mateix. Com? ¿Qué? Yo no recuerdo que digués el mateix. Desde el primer momento. Yo creo sí, sí, desde el primer momento, que era el único que lo decía y sigue diciéndolo. Eso es claro. Yo el, el único de pensar que va fa, fa un buen partido en Villarreal. No, si lo sacas, lo sacas cada mes una o dos veces. <laughs> Correcto. peleando contra viento y marea. Yo lo que sí creo que el Valencia de entonces al de aquí Ha canviat molt, Bau, i ha eh, millorat. Eh, Clar, eh, una barbaritat. sabe mucho más lo que quiere, es mucho más sólido. Claro que sí, es un altre. Has, has trabajado, mientras que Villarreal sigue en su hoja de ruta. Y respecto a la rivalidad, yo creo que es más, eh, la tiene más en la cabeza Fernando Roth que, que hay cierta rivalidad. Pero me, me que, voy a llevar, Bau. Tengo, tengo que decir que desde que, sobre todo, ha desaparecido Radio Televisión Valenciana, uh -huh. la rivalidad mediáticamente ha descendido a niveles eh, imposibles. Y tras la televisión valenciana se incrementaba más por una razón muy obvia que por lo menos dos de los que estáis ahí conocéis, y es la fuerza que tenía Fernando Roche para que su Villarreal saliera incluso por delante del Valencia en los informativos. Sí, sí. he dicho. No, no, no, escolta, <laughs> no hi ha res que, que, que amagar en aquest aspecte. No, és una que... rivalitat que no ha nascut mm. en el carrer ni, ni en el camp, ha nascut mm. per, per, per una ambició personal de, de determinades persones, no? En este cas, com, com diu Bau, el, el president del Villarreal, mm -hmm. Mm, una, una ambició que, que dependint eh, en el València ha hagut els vaivens ha hagut, els vaivens ha hagut, que ha hagut en el ha hagut València més episodis ha hagut més i després hi ha més episodis el gol, famós, el, el gol famós de Jonas per exemple fa 3-4 temporades sí. va fer molt de mal eh, ixe, part, ixe any crec que en la nada també hi ha algun incident eh, en la llotja del Madrigal mm, sí, sí si no sé ja és l'anterior sí, està Paco sí, Roig sí Sí, sí, sí, en Paco Roig y en, Llorente, correcte. Sí, sí, sí. que ya ha, hi ha sí, no es Sí, sí, sí. sí pero que es rivalidad de, de porque eh, Paco, Roche no es precisamente del Villarreal. Bon concepte, Jure, me, me queda en frase, eh, rivalidad de Yocha. Mm, Paco, ah. Roche no es precisamente del Villarreal, no, es antivalencianista, era antillorentista. <laughs> Correcte. Ah, Paco Roig, pero encima de todo, Roig. Correcto. <laughs> Los hermanos se pueden pegar entre ellos, pero no los toques, ¿eh? <laughs> que se unen como, como, como, locos. yo, yo, lo que quería decir de Villarreal es que se cae al ciudadano, al valencianista de a pie, pues está ahí y, tampoco se le trae tanta importancia ni se le da tanto mérito. Por ejemplo, en Madrid le dan más mérito al Villarreal del que se le da en Valencia, por poner uh Incluso se le respeta más, el bonito, el pescado y todo eso. Sí, sí per l'amor de, del Meriqueter. El, eh, el que va marcar el camí va ser eh, el final de Curro, eh? 1-3 el dissabte. Eh, i, a veure si demà tenim temps i, i parlem en, en Curro Torres, que jo tinc moltes ganes de parlar en ell. Dels últims anys està sent l'únic entrenador del filial que va aconseguir arribar a la fi de la campanya sense que el, Villarreal se jugui, sense que el filial se jugui a la permanència, el qual parla bé perquè també tenia un equip nou en guany, ja han estat ah. tant i cinc jugadors perquè és el que passa en un filial tota la temporada Eh, amb tot i això, guanya 1-3... Eh, Estova crec que és a 8 punts de, del català de la taula classificatòria i com dèiem, eh, crec que amb 4 punts més certificarà la salvació el, el filial eh, és evident que de moment en quant a guanyar el Villarreal, este dissabte passat ell ja ha marcat el camí. Ara no, no, si però és que, és que curiosament a, a nivell de, de cantera uh mhm. -huh. sí, sí que n'hi ha una rivalitat més enorme, es directa enorme. Que, incluso es primeros primers eh. ...totalmente, estoy de acuerdo... estoy Julián a ver en gent que ha, eh, que dos canteras... t'ho y hay, otra, realidad y es que el Valencia primero desde la llegada de Peter Lim o, el aviso de la llegada de Peter Lim lo que ha cogido es entre otras cosas estabilidad obviamente que repercute en todo pero es que la cantera del Valencia si consideramos a Mestalla cantera <clears throat> lo que ha tenido también es un aumento de presupuesto importante para trabajar bien las cosas. Uh -huh. Y se está trabajando bien desde mi punto de vista. Sí, el eh, año pasado eh, ya, a mí, eh, siempre, para eh, parlant de Curro, eh, eh Bau, eh, agarra el filial en un momento muy complicado, en el que algún entrenador de la escuela dio no, él pega el en endavant, salva el filial y en guany desde los primeros partidos, ya se veía un equip bien treballat, eh? pero me refiero que es un conjunto, es Curro y es todo. Es la, para mí es un poco Correcto. el espíritu de la academia, ¿no? de la estabilidad. Y el primer equipo también le repercute, lo Bueno, es que. despedime de Goldo Tamendi. ¿Eh? El Goldo Tamendi. ¿Quién? ¿El del 04 de Claro. El de la saludación de yo el Tamendi. Para, <laughs> para, para acabar, así el 04 Tamendi. Ya que no ha marcado parejo en la selección. No, es que la selección, mira, es que somos mujeres Ese tenis, Arturo, no lo busques, Pero eh, va a para hem tornat a el programa sense parlar de la selección y es que no llames ego, es como en el tema... de en Holanda. Ah, sí, sí, es yo en el informativo, como, tengo que decirlo porque es, informativo, sí. me ha salido opinativo. Y he dicho, bueno, y también juega la selección contra Holanda, que no me importa mucho. <laughs> ha quedado escasamente académico, pero oye... A la fi un problema importante de déficit de autocrítica en el periodismo esportivo español al respecto del, los tres iconos. Y yo creo que en la selección falta una autocrítica muy situació que també fa anys que vinc denunciant que ocorre amb Fernando Alonso. Senyors, anem a acabar. Jules, moltes gràcies. Bona nit. Bau, gràcies. A vosaltres. Colgado, te veus demà. Molt bé. Ho dissem així demà, dos i mitja, Supermurciera, con Levante Televisió i 97 punts de ràdio. Demà a les 11 i mitja tornem així en la ràdio a Esports 97 nit, que acaba ja. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Riendo como locos al instante de cualquiera que se atreva a cálido del sur. Y no hay nada. 97.7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7